bertze bide gaituk, Kultur alea. Ba gure gaurko kulturrataluntan ere Durangora begira jarriko gara. Durangoko azokaren berroita margarren edizionek gaur izten baitituateak eta gaurkoan ere usta ezberdinak deskubritual izango baitira bertan. Horien artean, korrontzi taldearen azken obra. E, eh, entzuna izango duze gaur ba, plateruna kafe antzokian eskeniko baitu emanaldi berezi bat. Korrontzi dantzan izeneko proiektuarekin dabiltz oraingontan, eta argibide guztiak bilduko ditugu orain, korrontzi taldeko agus barean derenekin mintzatu baikara. Kultur Alea. Gaur ba, guz gomidatu gugurera, dugu gurera, korrontzi taldekoek ere usta berri bat plazaratu baitute. Usta mardula gainera, e, zedeaz gain, DVD-a taliburuzka bat ere, baitute atera eta honen inguruko setasunak bilduko ditugu bere alaguz, kaixo egunon. Kaixo egunon, zomoduz. Zuek ongi? Bai, hementxe daude, hementxe azokoan eta disko hemen pilpilean dago, produktu barria da eta jendea erosten ari da eta egia zan posik, ze jendeak gerturatzen da eta galdetzen du korrontziren korrontzi dantzan eh, lan berri honi buruz, ea, ea eta xunak jekiteko, bai. Naiko herrimo azkarra dara mazue, ez da? E, eh, bai, iru urtetan, iru disko.. <laughs> bai. bai, gauza batek atik edo bestetik, eukigin ituen e, eh, lau bat urte zer kaleratu gabe, Eta, bueno, gauzako horrela joan dira, hasi ginen e, tradizionekin 2008an atara genuen eh, trilogia honetako lehen diskoa. Pasan urtean jaso genuen gombitea sinfonikana beraiekin batera egiteko, eta irugarren lana ba, korrontzi dantzan. Korrontzi dantzan da pixkat emaitza ba, jende askok, gu beti dantzari lotuak izan gara, zuzenekoetan, eta beti eraman ditu gurekin dantzariak, eta jende asko galdetzen zigun gure emanaldietako dantza horiek ikusi, ikusi dituenak, edo non ikasi hal zituen, ez? E, non ikasi eta non ikusi ere. Eta guk esaten genion, ba, bueno, ez genukala bilduma bat, e, dantza batzuk bai agertzen zirela diskoren baten, bai denak ez. Eta orduan esaten genion, ba, YouTube eta alako ba, web horri aldetara joateko ikusteko dantza horiek ez. Baina ez eguen alako eh, grabazio profesionalik edo eginda. Orduan hartu genuen ideia, ba, pixkat, e, bale, ba, oinarte beti eman diogula garrantzi asko musikari, bai egual eh, gurekin bater aritutako dantzari guzti horiei ez horren beste. Eta korrontzi dantzan izeneko proiektu hau abian jarri genuen. Korrontzi dantzan alde batetik da e, gure diskoa, di, hemen e, Durango gazokan kaleratzen dana, eta CD, DVD, ondo esan duzun bezala, eta liburuare bada, eta bertan e, jendiak egin alduena da dantzak ikusi eta ikasi ere. Ze badago DVDren barruan e, pista interaktibo antzeko bat, eta hor dantza irakasle batek erakusten dizkio kamarari, ba, eta jendeak bere txetik ikasi alditu, ba, pausuak zazpi koreografiena. Eta gero aparte ere, korrontzi dantzan da pixkat, zuzenekoetarako ere proiektu bat. Ne, gure zuzenekoetan, ba, herrietako dantza taldeak e, gonbitea lusatzen diegu, gurekin batera gure koreografiak egiteko. Oso proiektu potoloa da, nire uste oso politia, eta bueno, emaitzak e, e, orain etortzen ari dira, eta pilo bat dantza taldea apuntatu dira nolabait ba, gurekin batera aritzeko zuzenekoetan. Mhm. Esan genezake korrontzi taldeak duen kezka edo taldeak hartu duen bidea e, trikitisatik abiatuz eta Euskal Herriko musika herrikoia ere bihotzen duela e, mundura begiratzea dela? Bai, bai. Bai, bai. Zeharo, bai, bai. Hola da, hola da. Ze... Azkotan, e, eh, bueno, hasi ginen pixkat e, kanpoko jaialditatik eta bindala, ba, ez dakiz, sortzi, osazpi urte hasi diran, hasi ziren guri deitzen eta nola bai, ba, hasi ginen e, munduan barna ba, gure musika eskaintzen beti joan gara dantzariekin emanaldi horietara eta kanpo aldean ba, beti hartzen gaituzte ba, Euskal Herriko ordezkari bezala edo, ze, bueno, egia da nolabe, bat ba, gure musika eramaten dugula, gure dantza ere, eta hizkuntza ere eramaten dugu, ze, ze euskera zabesten dugu, ta, eta batzutan euskera zitzegin ere, naiz eta adibidez aurten bezala ba, malasien eh, egone eh, jotzen. Ez. E, bai, nik uste dut, e, bueno, e, etiketa hori, ez dakit e, ondo dagoen esan da, bai, etiketa hori jarri, jarri gaituela jendeak, kanpo aldean dauden fol jai eta askotan joaten garela, ba, ba euskal musikaren da euskal kulturaren ordezkari. Hori, gauza politia da, eta baita erantzukizun ahondikoa batzutan, ez? E, Bereiko kiko daben irudi bakarra euskal herriarena, batzutan bakarrik izaten da gure kontzertua lan oso politia da eta saiatzen gara ba, jende horri ematen gauza berriak. gure lan guztietan gure disko guztietan ba ingelesez, frantsesez, e, eh, gazteleraz eta euskeraz ere badaude e, testo guztiak ba nolabait horretarako ez kanpoan asko saltzen ditugu disko asko saltzen dira eta emanaldi asko mordua ematen ditugu eta nolabait hoiei ere ba, ba zabaltzeko gure gure lana ez kanpora diozunean zenbako herrialdetara iristen zarete ba, azken urte hauetan ba, estatuatuak da, edo Brazil bi aldiz, Cabo Verde, Marruekos, e, eh, eh, Rumania, Txipre, eh, Malasia, gero Europa guztian barna, ba, Frantzia, Inglaterra, Italia, Sicilia, Zerdeina, pila bat toki Islas, Azores, bere unginan, pila bat toki gabize kontzertuak ematen, eta urtero urtero, berro eta bat kontzertu eskaintze ditu zuzenean, eta kanpoaldean aldean, ba, igual izango dira, eta bost, erdia bai bintzat kanpoaldean aldean izaten dira. Uh mhm. -huh. Aurtengo ere bai? aurten e, bueno, aurten e, igarotako kontzertua ba badiozu eta aurten Malasia adibidez egon ginen, egon ginen Frantzian, egon ginen baita Italian, egon ginen baita Alemanian eta datorren urtera begira ba otsailean ja Holandaragoaz, gero eh da Garwick eh, horre Inglaterra aldean ere Uztailian joko dugu eta badaude ere gombiteak adibidez Argentinara joateko eta Chilera ere. Ze adibidez korrontzi dantzan lan hau, e, esan beharra da ba, Argentinako euskal etxeen artean ba Kristolako movimendu talentua dagoela bertara saltzeko diskoa, bertara bialtzeko diskoak, ze bertakoek erosi nahi dituzte eta ikasi nahi dituzte gure koreografiak. Piskat e, eh, gaindituta gaude, ze Argentina eta Txiles gara egon behin ere eta eta nahi dute gubertan egotea urte. Ia posible. Korrontzi dantzan eh, proiektuaren eh, baitan ere, irakurri dut lan berri honetan ez dituzula edo nolako koreografoak izan bide lagun. Eh? Hor, Jon Maia bat aurkitzen baitugu, edu muru amendiara zere bai. Edo egor jaura, bai, azkene eh, urte hauetan sorta izan dugu, gure musikak, hor eh, diskoaren sarrenan esaten dut testotxo baten, gure musikak ba, inspiratu ditu koreografo egile eh, ospetsuenak, edo ez dakit Euskal Herri mailan behintzat dauden nik uste potentenak, ez? Eta gure musikaren gainean, dantza berriak sortu dituzte, koreografia berriak sortu dituzte, eta sortea izan dugu eta nolabait ba hori nahi izan dugu biltzea ba, lan bakar batean eta denak egoteko egoteko batera. Ez da erreza izan, e, zazpi sortzi egun izan ziren grabaketa, hor e, irailaren bukaeran egin genuen grabaketa, hemen disko honetan agertzen dana, eta bertatik gu jotzen gehun dela, ba, bertatik pasatu ziren e, dantzari guzti horiek, ez? E, egia esan, koreografia egile onenak izan ditugu, dantzari ere mordoa pasatu dira, bai oinkari dantzataldekoak, eta, bueno, pilo ba jende eta lan nire ustez lan oso politia geratu da eta guretzako, guretzako unkigarria ze azkenean zure musika ikustea e, nolabait jendeak edo dantzariek apresiatzen dutela eta gauza berria sortzen dituztela zure musika hartuta, hori oso gauza politia da. Norberak bultzatu gabe askotan, ba, bere ekartze dutelako eta inspiratzen dituztelako, ez? Eta esan diguzu, e, kanpora aurre ikusia bidaiak, bai. baina e, ba, gurean ere bai, itzordu bai. ezberdinak proposatuko dituzue, eta bai. azparnen ere izango zarete urtarrilan. lan? Bai, hori da, hori da. Azparnen izango da, urtarrilako e, hogeta iru, eta bertako elgarroinka dantza taldeak e, gombitea luzatu zigun, ea zergetik gure dantza horiek in situ bertan beraien entzegu lokalean ez genizkien eh, erakusten, eta ja, dagoeneko beraiekin egin genuen eh, azparnen eh, entzaio bat, entzegu bat, eta ja, urtarriako eta iruan, ba, hor jendeak ikusgai izango du gure bueno, lan honen emaitza, eta kontzertu horretan izango gara korrontzi, eta baita elgarroinkako dantzariak ere. Oso lan politia da, ze, bueno, igual akaso taula gainean horren ohituta ez dauden dantzariak hartzen ditugu, gomidatzen ditugu gurekin batera aritzea eta eta beraiek eh, gure aurrean dantzan jartzen ditugu. Gauza, gauza oso politia da, oso gustora gaude mundu honetan. Bukatzeko liburu zen DVD bat plazaratu baituzue, em Sango zen iguke nori zuzendu den, hau da, e, gehien bat, taldei begirako lan bat e, atonduna izan duzu edo, edo ez? Oh, gehien bat dantzariei orokorrean, ze naiz eta dantza talde batean ez egon dantzari asko daude, ba bereien kabuz dabiltzana dantza egiten, dantza saleak badaude eta bereiei zuzendutako lan bat da. Dantzariek azken urtegoetan asko apresatu gaituzte, gure musika horrela egin dute eta nolabai bereiei zuzendatu zuzendutako lana da. Naiz eta ba edozein euskal folklore zale ere gerturatu alda lasai asko eh, lan honetaraz, ze eh, ere badago eta eta nikuste ikusteko ere DVDan ikusteko ere oso politak geratu dela eta nola jende jende asko biltzen dituen lana delako Baina bai, izango genuke lehen ikuslego hori igual e, eh, dantzeriak izan aldirela. Ba uste dut eh, aipatu dugula oinarrizkoa bai. eta honena bai. izango dela, ba, kantu zonbaitzuen entzutea, eh, guk <laughs> ikusi ezingo baitu ikusi irratiti, baina entzun behintzat bai. Bai, ba, horre ba, baditu zenbea kantu adibidez maltzeta, diskoa irekitzen duen kantua, oso politia da, koreografia ere, naiz eta irratian ezin ikusi, baina bueno, interneten edo ikusi aldute, maltzetaren koreografia hori ere oso politia da, eneko egin eginda eta oinkariko e, dantzariek dantzatua eta hor ikusi aldu jendeak eta entzun noski. Bagus, placer bat izan da. Ezkerrik aizkota, nahi duzuen arte, beti da placer hauna tortzea. esker. <laughs> Agur. Kantaria zibi behar neskatzakin kontu bizan biharino batzuekin ez bentzagiro da nikolakuekin Kantari hazi behar neskatzakin kontu bizan biharino batzuekin mutilaken gainatzen dira Kantari batzuekin mutilaken gainatzen dira noiekin zu behar dituztetela zozo feina kolore zuri gorri da horriña mugitzen dituzte mutilaren griña Akorratzen lengoko eguna pixa bat arren ez ura momentua pasagenduna akordatzen azara lehen eguna pixa bat ezan ez ezan dala, juntatu gina nian biok elkarrana Batiru labiru labiru laguta muti zarro edo egula eta paita pozizazpi ez gabitza bat ere gaizki Batiru labiru labiru laguta muti zarro edo egula eta paita pozizazpi ez gabitza bat ere ezin nukatu ezkoren guztorako laxe behar du ezertan oitzen badet diotze ez barkatu Kanta barde xamarra nik ezin nukatu Ezkoren guztorako laxe behar du horrein bezterik gabeik jende bukatu Bat irula, birula, birula guta mutiz arro gula eta baita Boz izaz ez gabiltza bat era gaizki Bat irula, birula, birula guta mutiz bede gula eta baita Boz izaz ez gabiltza bat era gaizki Korrontzi taldearen azken lana zintesatu gara gaur eta jakizue ostegun hontan Fermin Muguruzaren azken proiektuaz ere interesatuko garela. Fermin Muguruzarekin mintzatuko gara nola izenburupeko proiektuaren inguruan setasunen ukaiteko. Ba, nire aldetik besterik ezentzule, bihar arte eta bien bitartean ongizan, Aio. sentzua zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zenbat irauten duen. Kiberetik doarak, segitu behaznik, segitu behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hortatik jasine, errekara initik ez!